الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سواكا زهولا بريبادا ناشين غسبدارو الله سبحانه وتعالى صلوات ميري سلام الله بسانيكا عليه الصلاة والسلام نيغو جسمو بورد نيغو وزورتي أصحابي سلودة كوي سليدة بوت إستنسو نيغا دانا Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, mi nastavljamo se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, od danas u nekom novom terminu, pošto je ovo ljetno računanje vremena, pošto imamo predavanje od e, šeha Harmina Suljića, poslije Akšama imamo e, i predavanje od šeha Safeta, tako da smo odlučili da naš termin bude sahat vremena prije Akšama, pa vidjet ćemo, inšala biznila, hoće li to tako i ostati. <clears throat> U svakom slučaju, e, mi večera se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Nevevija sa 65. poglavljem, prisjećanje na smrt i kratkoća nadi. Jedno veoma, veoma lijepo poglavlje koje je, možemo slobodno kazati, uvijek kroz historiju aktuelno, a pogotovo u vremenu u kojem mi živimo, e, vrijeme u kojem živimo odlikuje se mnogim odlikama. Jedna od tih odlika jeste i to da ljudi žive u nekom turbo životu, jednostavno velika žurba, velika žurba, bez obzira što imamo mnogo olakšica, imamo internet, imamo mobitel, imamo auta, imamo na kraju krajeva avionski prijevoz, mnoge stvari koje trebale su da ljudima olakšaju život, ali jednostavno život je postao mnogo, mnogo brži, do te mjere da ljudi nemaju vremena da razmišljaju o ahiretu, ljudi nemaju vremena da razmišljaju o svome gospodaru, a da ne govorimo o tome kako ljudi nemaju vremena da razmišljaju o smrti. Pa ovo je jedno veoma, veoma interesantno, lijepo poglavlje u kojem Imam Enevi Rahmetullah Alehi pokušava da kroz kuransko-hadijske argumente govori o smrti. E, da je to jedna činjenica koja čeka sve nas, šta nakon smrti i tako dalje. Svakako mi muslimani vjerujemo da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka samo s jednim ciljem, a to je robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek je u ovom dunjaločkom životu na jednom velikom ispitu. Ejukum ahsenu amela, ko će se od vas bolje ponašati i kako će ko postupati. <clears throat> Nakon ovog dunjaločkog života nastupa smrt. Čovjek e, završava svoj dunjaločki život smrću, biva zakopan u zemlju, prelazi u jedno novo stanje, jedan novi period, a to je kaburski život koji traje sve do proživljenja. Nakon proživljenja nastupa znači sudnji dan, proživljenje, obračun i nakon toga imamo boravak u džennetu ili u džehennemu. Pa je govor o smrti, e, govor o smrti je veoma interesantna tema. <clears throat> Velik broj ljudi smatra, što je neispravno i tekako, da sa smrću prestaje naš život, dok mi smatramo muslimani da sa smrću tek počinje naš život. Jer znači, mi dok smo na Dunjaluku, mi radimo. Mi radimo neprestano, dok onog momenta kada mi umrijemo, tek tada počinje ili kabursko uživanje, ili ne daj Bože kaburska patnja, nakon toga proživljenje, nakon toga sudnji dan i nakon toga tek ili pravo uživanje ili, ili, ili vječna patnja, ne daj Bože. Imam Nevi Rahmetullah Alej citirao i nekoliko interesantnih ajeta koji govori o ovoj tematici. Prvi ajet jeste ajet iz Suri Ali Imran, 185. ajet kaže uzvišeni Allah Kullu nefsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udhila al-jannata faqad faz wa mel al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, svaka će duša smrt okusiti, a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, uspio je, a život na ovom svijetu samo je varljivo naslađivanje. Jedan veliki, veliki ajet i duboko sam ubijeđen kada bi čovjek htio da potpuno shvati ovaj ajet i da ga potpuno prokomentariše trebalo mu sigurno jedno kompletno predavanje da prokomentariše samo ovaj kuranski ajet. Kaže uzvišeni Allah, svaka će duša smrt okusiti. Znači jedna velika platforma koja nas neprestano vraća na ovu tezu svaka duša će smrt okusiti. Nekada insan toliko, toliko se dadne za dunjalukom da jednostavno praktično on to kaže kao da nikad neće umrijeti. Kao da nikada neće doći moment kada će napustiti Dunjaluk. Pa ćemo vidjeti kako ljudi planiraju, trebam kupiti ovo, trebam otići ovdje, trebam otići ondje, trebam obaviti ovo, trebam obaviti ono. Nigdje u njihovim planovima nema mogućnosti da će umrijeti. Pa nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kroz svoju plemenitu knjigu poziva, podučava, upozorava Kullu nefsin za'iqatul maut. Svako živo biće će smrt okusiti. O insanu, nemoj da se zavaravaš. Doće vrijeme kada ćeš otići. Ti ne znaš kada ćeš otići, kao što ćemo vidjeti u narednim ajetima. Ti ne znaš obe kada ćeš otići. Allah poslanik vjerodostojnim hadisima kaže od predznaka sudnjeg dana jeste i iznenadna smrt. Danas imamo nešto u medicini što se zove sindrom iznenadne smrti. Pa vidimo čovjeka igrača, vidimo čovjeka normalno živi 30, 35 godina, 40 godina i samo vidite padne i završena stvar. Pa uzvišeni Allah upozorava svoje robove. Kullu nefsin za'iqatul maut. Svaka duša će smrt okusiti. O Allahovi robovi, Dunjaluk je prolazan. O Allahovi robovi, svi ćete otići sa Dunjaluka. Ne vezujte se za Dunjaluk. Ne, ne, dopustite da zbog Dunjaluka prolaznog izgubite ahiret. Sve su to pouke, sve su to poruke ovog kuranskog ajeta. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaka duša će smrt okusiti. Nemoj da pomisliš da ćeš ti biti izuzetak. Oni koji su bili mnogo bolji od tebe. Poslanici uzvišenog Allaha, Muhammed, Ibrahim, Musa, Isa i tako dalje. Svi su preselili. Isa alaih salatu wasalam, izuzetak uzdigova je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na nebo. Ali svi ljudi umiru. Svi ljudi koji su mnogo bolji od nas, šehidi, ashabi, tabiini, učenjaci, pobožnjaci, svi su otišli. Kullu nefsin za maut. Pa kamo sreći da ovaj ajet malo češće učimo. Da ga negdje na, na, na zidu svoje sobe okačimo prijevod značenja negdje na vratima, pa da se često posjetimo ovog ajta. Kullu nefsin za maut. Svaka duša, svako živo tijelo i biće smrće okusiti. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. tu تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ Prava plata je tamo. Čovjek nekada na dunjalku nešto ju radi. Pa ljudi ne znaju da je on tu radio. Ili ljudi mu uzrate, na njegovo dobro uzrati mu zlim i tako dalje. Prava plata, istinska plata jeste na sudnjem danu. Zašto? Jer Allah zna šta je u našim srcima. Allahu je sve poznato. Meleki koji nas prati su sve zapisali. Pa je tamo istinski obračun. Na Dunjaluku neko ti nanese nepravdu. Pa ga ti tužiš, pa ovako, pa onako i opet ne dobiješ svoje pravo. Ne sikiraj se, ne brini. I nema tu efeune uđurakum, jeumel melkijane. Doista ćete vi prave i potpune plate dobiti na sudnjim danu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. I nema tu يَوْمَ الْقِيَامَ doista ćete vi istinske i potpune plate, nagrade za svoja dijela dobiti na sudnjem danu. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> pa ko bude od vatri udaljen i u džennetu veden uspio je. Femen zuhziha anin nari, odhila al džennete faqad faz. Ko bude udaljen od vatri, a uveden u džennet, taj je pravi, taj je pravi e, uspješnik, taj je pravi pobjednik, faqad faz. To je pravi uspjeh, da čovjek bude odaljen od džehennema, od vatri, od kazni i da bude uveden u džennet. Kaže Allah Đelšanu, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ nar ko bude odaljen od dženneta. وَأُدْخِلَ i Uđe u džennet, odaljen od vatri, uveden u džennet, faqad faz. To je pravi uspjeh. Najveći uspjeh. Allah na više mjesta u Kur'anu spominje frazu, termin, azim Veliki uspjeh u cijelom Kur'anu, gdje god je spomenut kur'anski ajet Feuzul Kebir i Feuzul Azim, a ima preko deset puta u Kur'anu, uvijek se vezuje za ahiret. To je pravi uspjeh da čovjek zasluži Allahovu milost. Da zasluži vječnu nagradu džennet, uživanje u džennetu, gledanje u lice svoga gospodara, druženje sa poslanicima, sa šehidima, sa uzoritim i tako dalje. Pa je to, to je uspjeh na Dunjaluku, sjetite se onog događaja kada je Boži poslanik poslao 70 ashaba da podučavaju neka plemena Kur'anu, pa su im oni napravili neku, hajde da kažemo, sačekušu, pa su ih dočekali i ubili su ih sve. Pa jednog od njih čovjek je neprijatelj probao kopljem, tako da mu je koplje izišlo naprijed, na prsa. Pa je pogledao koplje, potom je pogledao svoga ubicu i kaže Fuz tu rabbil ka'ba, tako mi Allaha, ja sam pobjednik ubijen, ali je pobjednik. Zašto? Zato što je do zadnjeg momenta bio pokoran Allahu, pokoran Allahu poslaniku. Pa je to uspjeh da čovjek zasluži džennet. Pa se insan treba pripremati, truditi se za džennet. Kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, doći će se na sudnji dan pa će dovesti čovjeka koji je imao najveće blagodati užitke na Dunjaluku. Ali je zaslužio vatru. Nije bio pokoran, nije vjerovao. Kaže pa će ga uvesti u džehennem i izvesti. Samo uvesti i izvesti. Pa će mu kazati Allahov robe, jesi li ikada išta lijepo doživio? Kaže nikada gospodaru ništa. Pa će dovesti čovjeka koji ima u najviše iskušenja na Dunjaluku. Iskušenja na Dunjaluku nisu, nisu pokazatelj nečije propasti ili uspjeha. Kaže, ali je bio mu'min, bio je vjernik, zaslužio džennet. Pa će ga uvesti u džennet, na sudnjem danu izvesti. Pa će mu kazati, Allahu robe, jesi li ikada išta loše doživio? Kaže, nikada ništa, gospodar. Sve je zaboravio, samo sa jednim ulaskom u džennet. فَمَنْ زُحْزِحَ nar, wa وَأُدْخِلَ Faz فَقَدْ فَازِ Onaj ko bude udaljen od vatri i bude uveden u džennet, taj je pobjednik. On je doista uspio, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na kraju. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاُ الْغُرُورِ A život na ovom svijetu samo je varljivo naslađivanje. Insan treba da zna da e, Dunjaluk je prolazan. Jedne prilike Boži poslanik Ali se letu selam prolazio je pored uginuli ovci, jareta, kozi. Pa kaže koliko vrijedi kod vas ovo? Kaže Allah, poslaniček, šta će vrijediti? Pa poslanik ali se letu selam kaže, Dunjalu kod Allaha ne vrijedi ni kao krilo mušici. Da vrijedi kao krilo mušici ne bi dozvolio ne, ne, da se sa njega napiju e, gutljaj vodi. Znači, Dunjalu, braćo moja draga, je kuća ispita. Puno puta smo o tome govorili, ovo nikako ne znači da čovjek ne uživa na Dunjaluku, uživati na dunjaluku u granicama sve dok to čovjeka ne odvraća od Allaha, od njegovih propisa i od ahireta. Pa je ovo jedan veliki, veliki ajet u kojem Allah Đelšanhu e, spomenuo je mnoge, mnoge koristi nama ljudima. Kullu nefsin za'iqatul maut, svaka duša će okusiti smrt. Nakon toga ajeti suri Lukman 34. ajet وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Ajet Allah najbolje zna kojeg imam Ennevi Rahmetullahi Ali citirao nakon što nam je citirao ajet koji nam postavlja jednu veliku platformu da ćemo svi umrijeti. Druga stvar jeste da ne znamo gdje ćemo umrijeti ni kada ćemo umrijeti. Pa su to veoma bitne stvari. Imamo nakon toga ajet gdje Allah Đelšanu kaže džae جَاءَ la لَا sa'aten wa la I kad rok njihov dođe smrt, ni za trenga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati. Čovjek ne može svoju smrt odgoditi niti je može pomakiti. Čeka samo period, vrijeme, momena, termin kada će doći smrtne muke insanu. Pa ne znamo kada ćemo umrijeti i ne znamo gdje ćemo umrijeti. Zašto ovi ajeti? Iz razloga da se čovjek što više priprema. Jedina i najbolja metoda jeste da čovjek neprestano bude spreman. Da ne kaže ja ću se pokajati za dvije godine, počet ću klanjati za tri godine, počet ću nositi mahramu za pet godina, kada ostarim, kada odim na hač i tako dalje, kada se oženim, kada završim fakultet. Ne, ne znamo da li ćemo sutrašnji dan doživjeti. Pa je najbolji način, metoda da čovjek bude spreman za smrt to da bude neprestano pokuran Allahu Đelešanu minimalno u onim temeljnim pitanjima vjeri. Da neprestano čovjek klanja. Ako je u pitanju e, post, da posti mjesec Ramazana, ako ima i metka, da daje zekat, ako može da obavi hađ i tako dalje. Minimalno da čuva temelje vjeri i da je spreman za dolazak meleka smrti. Pa je ovo znači e, veoma bitna činjenica, znamo da ćemo svi umrijeti, ne znamo kada ćemo umrijeti i ne znamo gdje ćemo umrijeti. A znamo da ćemo umrijeti. Logično je onda da se insan priprema i da bude spreman, da ne dočeka ono što će nam biti spomenuto sada u suri El Mu'minun, kada nekom od njih smrtne muke dođu, kažu gospodaru vrati me, sad bi ja, e sad ja vjerujem, kada vidim meleke koji čupaju dušu, kada vidim kabur, kada vidim džennet, kada vidim džehennem, sada bi ja klanjao, sada bi ja nosila mahramu, sada bi ja davao sadaku, sada bi ja postio, sada više ne bi išao u kladionicu. Kella, nikada. Melek smrti kada dođe gotovo je, nema popravnog. Pa insan na Dunjaluku treba da se druži sa Kur'anom, a Kur'an mu daje najbolje smjernice. Robe, ćeš. Ne znaš u kojoj zemlji ćeš umrijeti. Robe, ne znaš kada ćeš umrijeti. Robe, pripremaj se za smrt. Jer ovaj Dunjaluk je prolazan. Ma indekum fed, Ono što imate vi je prolazno. Wa ma inda Allahi Ono što je kod Allaha, to je vječno. Pa nemojte da dozvolimo sebi da prodamo vječno za prolazno, bez obzira koliko uživali na Dunjaluku. Nakon toga kuranski ajet iz sure El Munafiqun 9. do 11. ajeta kaže uzvišeni Allah Ja ijuhalladina amenu la tulhikum emwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u Muhammeda, ovi koji vjerujete u sudnji dan, ovi koji vjerujete da ćete biti proživljeni, da ćete polagati račune, nemojte dopustiti da vas vaši imeci i vaša djeca zauzmu. Da budete zauzeti zbog toga od Allaha subhanahu wa ta'ala, o vjernici neka vas imanja vaša i djeca vaša ne, za, ne zabavi od sjećanja na Allaha. Sjećanje na Allaha, znači ovdje je jedan široki termin, misli se od Allaha, pokornosti Allahu, kroz namaz, kroz post, kroz zikr, kroz na kraju krajeva spominjanje uzvišnog Allaha. O vjernici, nemojte dopustiti da vas imeci vaši, posao, nafaka, ovo, ono, da vas to spriječi, da vas to učini da zaboravite na Allaha, da zaboravite na namaz, da zaboravite na post i tako dalje. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. وَمَنْ يَفَعْلْ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ A oni koji to učinu, koji, oni koji imetak i njihova djeca zaokupiraju od Allaha, Kaže, faulaike humul hasirun, doista su oni propali, doista su oni na najvećem gubitku. Najveći gubitak je da čovjek zbog prolaznog dunjaluka, kojeg neće sa sobom ponijeti u kabur, izgubi vječni ahiret. A imamo mogućnost, hvala Allahu, pa nam nije obaveza da na Dunjaluku ništa od Dunjaluka ne uživamo. Imamo mogućnost da uživamo na Dunjalku, da stignemo Dunjalku onoliko koliko nam je potrebno, a isto tako, isto vrijeme da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i hiljade i stotine, i milioni ljudi redovno klanjaju namaz i dobri su bizmisneni, i dobri su roditelji, i dobri su rođaci i tako dalje. Pa ako može sto i dvijesto i hiljadu i milion ljudi dnevno klanjati pet namaza i stizati na faku, zašto to onda ja ne mogu? Imate ljudi koji imaju ubjeđenje, ako bi ja klanjao pet vakata, ja bi umro od gladi. Dragi moji brate, kako drugi ljudi, kako drugi ljudi klanjaju pet vakata i stignu na faku? Kako druge žene nose mahramu i stignu na faku? Pitanje je samo koliko šeitanu čovjek dopusti da mu došaptava i da potpadne pod njegove, pod njegove vesvese. Ako milioni ljudi klanjaju i stignu na faku, imaju auta, imaju kuće, imaju poslove i biznise i putuju i hodaju, zašto to i ja ne mogu? U većini slučajeva kod nas kada ljudima kažete zašto ne klanjaš, ja moram radit. Da li oni drugi ljudi koji klanjaju redovno namaz, zar oni ne radi? Svi mi radimo. Ali se može, može se znači eh, ujediniti korist Dunjaluka i korist Ahireta. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i od onoga čime vas mi obskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt dođe pa da onda rekne gospodaru moj da me još samo kratko vrijeme zadrži pa da milostinju udjeljujem i da budem dobar. Nemojte čekati da dođu smrtne muke pa da dođe čovjek kaže gospodaru samo me malo ostavi pa da još ja udjeljujem i da budem dobar. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i od onoga čime vas mi obskrbljujemo udjeljujte. Od onoga od čega vam mi dajemo. Pa i nafaka od Allaha. Ali pogledajte ljepotu Islama. Nije rečeno udjelite sve. Dio. Mimma rozaknakum. Dio onoga što vam mi dadim. Allah što ti dao, imaš sto hiljada, dadi sto eura, dadi dvijesto eura, dadi hiljedu eura ali imaš još drugi sto hiljada. Pa islam ne opterećuje čovjeka da datne sve, ali datni dio. Prije nego nastupi smrt, pa onda tada insan će reći gospodaru, mogu li ja ikako da se vratim? Ja bi nešto udjelio, ja bi nešto dao, ja bi nešto promijenio u životu, ja bi klanjao. Ne, gotovo. Kada smrtne muke dođu, nema povratka. Pa je pametan, razuman, pronicljiv insan koji na vrijeme svati koliko vrijedi dunjalu, koliko vrijedi ahiret. Onaj koji pokuša da na dunjaluku objedini pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i stizanje dunjalučkih koristi. Nakon toga mm, imam Ennevi Rahmetullah Jalij citirao je skoro pa više od 20 kuranskih ajeta i sure El Mu'minun od 99. do 115. 16 ajeta. Mi ćemo samo spomenuti neke na početku e, zbog njihove bitnosti. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikni. Gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koji će on uzalud govoriti, pred njim će biti prepreka sve do dana kada će oživne biti. Pa kada se u rok puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni drugima neće ništa, jedni druge neće ništa pitati. Oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasti, a oni čija dobra djela budu laka, takvi su sami sebe upropastili. Kuranski ajeti koji zaslužuju veliku pažnju. Smjernice uzvišenog Allah tala, gdje kaže Nemoj da budete kao oni koji kada im dođu smrtne muke kažu gospodaru, mogu li se ja vratiti? Ne može. Allahov robe, koliko si puta čuo hudbu, čuo si predavanje, čuo si vas, gdje su ti ljudi govorili Allahov robe, kada dođe smrt, nema povratka, iskoristi zdravlje, iskoristi mladost, iskoristi bogatstvo, radi dobra djela, na vrijeme klanjaj, na vrijeme nosi hijab, nemoj čekati smrtne muke. Pa kaže uzvišeni Allah, kada nekom od njih smrt dođe, on uzikne, gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro onome što sam ostavio. Nikada, kella, nikada nikome se melek smrti nije vratio sa vrata. Zato, braću moja draga i cijene sestre, iskoristimo svoj život. Nemoj da dopuštamo da nam obavezni stvari u životu prolazi kao namaz, kao post, kao zekijat, kao hađ, nemoj da imamo pri sebi veliki grijeha koje možemo lako ostaviti. Je li problem ostaviti kladioncu, je li problem ostaviti alkohol, je li problem ostaviti kamatu, je li problem ostaviti blud i tako dalje. Svi mi imamo grijeha, ali čovjek svoje grijehe treba da svodi na minimum. Kella, nikada se neće melek smrti vratiti. Pa kaže uzvišeni Allah, to su riječi koje će on uzalud govoriti pa kada se u rog puhne, tada rodbinski veza među njima neće biti. Kada čovjek bude proživljen, ništa mu neće značiti što ima u rodbini nekog koji je efendija ili koji je hađija. Nenijedko se kod nas dešava gdje ljudi ne klanjaju, ne moj dedo je bio, moj Amidža je takav, moj Dajđa je Efendija i tako, ja sam iz ugledne porodici, na sudnjem danu možeš biti iz najveće porodice, iz porodice Božijeg poslanika, tu salatu wasalam. Šta će Ebu Džehlu koristiti što je bio rođak Božijem poslaniku? Ništa. Ne koristi, znači, porijeklo na sudnjem danu ništa. Pa kaže Allah još rodbinske veze neće koristi na sudnjem danu. Pa kaže uzvišeni Allah, oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasiti. A oni čija dobra djela budu laka, takvi su sami sebe upropastili. Čija dobra djela budu teška, na sudnjem danu će se naša dobra djela vagati. Pa ako dobra djela prevagnu loša, čovjek će ići u džennet. Koliko puta naš narod kaže moje srce je čisto, a ništa od dobrih dijela nema, skoro pa ništa. Šta će onda na sudnjem danu prevagnuti? Kaže Allah Žačanu, oni čija dobra dijela budu teška. Ima namaza, ima posta, ima zekijata, ima sadake, ima hađa, ima umri, ima, ima mnogo dobrih dijela. Pa će to prevagnuti grijehe koje je činio. A kaže, s druge strane, oni čija dobra dijela budu lagahna, oni su, oni su sami sebe u propast bacili. Nakon toga, U 574. hadisu Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi kaže od Ibnu Amara radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam Uzeo me je Allah poslanik za rame i rekao, budi na, na kao da si stranac ili putnik. Ibn Omer Allahu ta'ala govorio je kada omrkneš ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaneš ne očekuj da ćeš omrknuti. Iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Jedan veliki, veliki, ogroman hadis kojima Allah poslanik ali se letu se nam daje savjet Ibnu Omaru, a samim tim to je savjet cijelom ummetu. Kun fi dunja ka enneke garibun abiru sebil. Budi na dunjalu kao stranac. Šta se misli ovdje pod pojmom stranac? Čovjek kada ode negdje, pa se osjeća jednostavno kada nije u svojoj domovini. Osjeća se čudno. Jedva čeka da se vrati. Ne nosi sa sobom mnogo stvari. Da li ste vidjeli nekoga da ide na putovanje i vozi svoju kuću za sobom? Budi na Dunjaluku kao stranac. Neko ko je negdje odsjeo abiru sebil, pro, u proputovanju si, ne nosiš mnogo sa sobom. Zašto? Jer ćeš to napustiti. Tako i na i dunjaluk. Svi ćemo mi dunjaluk napustiti. Ništa sa sobom u kabur nećemo ponijeti. Možete imati zgrade sa sto spratova. Možete imati desetine auta. Možete imati zemlje stotine duluma. Vaš čeka dva sa jedan dva dužine i metar širine. Znači, svi mi idemo i nosimo sa sobom šta? Svoja dobra i loša dijela. Pa je pametan onaj insan koji Dunjaluk ne svati da je to mjesto boravka. Dunjaluk je lađa koja nas samo prevlači do ahireta. Nemoj da Dunjaluk shvatimo da je to mjesto vječnog našeg boravka. Mi smo tu prolaznici. Pitanje je dana samo kad ćemo se vratiti u svoju, svoju E, prvu domovinu. Naša prva domovina je džennet. Kada je Adem a.s. bio u džennetu, pa je zbog prijestupa koji napravio spušten na zemlju. Naša domovina je džennet. Čekamo povratak u džennet. Ovdje mi smo privremeno. Umrijet ćemo sigurno. Ne znamo kada ćemo umrijeti, ne znamo gdje ćemo umrijeti. Zato kaže Allah poslanik, budi na Dunjaluku kao stranac, kao prolaznik. Abdullah ibn Omar radijallahu talanu govorio je, kada omrkniš, gotovo. Smatraj da je to zadnji omrknjavanje tvoje. Nećeš više osvanuti. Kada osvaniš, gotovo, reci sebi, ovo je moj danas zadnji dan. Idem danas da budem pokuran. Neću krasti, neću lagati, neću činiti grijehe. Biću pokoran Allahu ta. Jer mi to možda zaista jeste zadnji dan. Pa kaže Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala kada osvaniš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Iskoristi dok si zdrav. Kada insan zdrav, može klanjati, može postiti i tako dalje, može činiti dobra djela, može obilaziti rodbinu, može ići na hađ, može ići na umru i tako dalje. Kada je bolestan, sve te stvari se umanji. Pa kaže Ibn Omar, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi svoj život prije smrti. Iskoristi život Sad još dok si na dunjalku iskoristi, kada dođe smrt, vidjeli smo sure Minun, čovjek će kazati, gospodaru vrati me, daj mi novu priliku. Gospoda, o robe, imao si priliku 40 godina. Slušao si hudbe, slušao si predavanja, čitao si knjige, gledao si oko sebe kako ljudi umiru. Vidjet ćemo savjet Božijeg poslanika. Ekfiru min zikri, hadi min Često spominjite smrt. Ljudi oko nas umiru. Naiđemo pored kaburova, naiđemo pored mezarluka. Jesmo li kada pomislili Sutra ću ja tu biti zakopan. Šta sam ja pripremio za dan kad će me ponijeti na tabutu? Pa je znači ovo jedno veliko, veliko, ogromno poglavlje. <clears throat> U 575. Eh, hadisu od Ibn Omara radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali sad sam rekao musliman koji ima nešto da oporuči ne treba zanočiti dvije noći a da kod sebe nema napisanu oporuku. Opet ovaj nas hadis eh, indirektno nam ukazuje iako on govori o propisima Oporuke u islamu imate jedno veliko poglavlje oporuka u islamu. Islamski učenjaci u knjigama fikha imaju jedno posebno poglavlje oporuka. Ko može oporučiti, kom je može oporučiti, koliko može oporučiti, kada može oporučiti, jedno veliko interesantno poglavlje. Ali ovdje Allah poslani kaže ako nešto o Allahu robe imaš u namjeri da hoćeš da ostaviš opo. Primjer radi čovjek je bogat i želi da jednu kuću ostavi kada on umrije, da se ona ne dijeli, da to bude vakuf. Želi da to ostavi za muslimane, za bijedu. lao poslanik znajući da smrt može svakog momenta nastupiti, kaže ako imate nešto već u namjeri, da ostavite u vakuf, da nešto ostavite u oporuku, nemojte doživjeti dvije noće da to već niste zapisali. Iako ovaj hadis je u poglavlju oporuka, ali iz njega indirektno uzimamo korist da Allah poslani kaže nemoj čekati noć ili dvije noći, možda te smrt pretekni. Jedne prilike dolazi Allahu poslaniku, ali se letu sram čovjek kaže Allahu poslaniće, moja majka je umrla iznenada. Znam kakva je bila moja majka, da je išta progovorila, ostala bi, i za sebe ostavila neku sadaku. Mogu li ja za nju dati sadaku, kaže Allah poslanik, može. Ali pogledajte, ovu ženu je smrt pretekla. Iako je bila poznata po tome da je mnogo udjeljivala, smrt je pretekla. Pa tako Allah i kaže. Možda čovjek nekada ima nešto namjeru da udjeli, ali šuti, ne kaže svojoj djeci, ne kaže svojoj supruzi. Razmišlja o tome. Ako si već donio odluku, želiš da dio svog imetka ostaviš u vakuf, za džamiju, za bolnicu, za sirotinju, za jetime, za neku knjigu ili bilo koji drugi hajrat, napiši to na papir. Ostavljam mu oporuku ja taj i taj da se dio mog imetka nakon moje smrti izdvoji u te i te svrhe. Jer te može preteći smrt. Ljudi ne znaju šta ste imao u srcu. Nakon što čovjek umri, sav njegov imetak ostaje njegovim nasljednicima. <clears throat> Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Jalihi citirao je e, dva hadisa koja su slična u kojim e, Imam e, Nevi citirao hadise u kojima Allah poslanik praktično znao nacrtati na putu nekoliko linija pa, znači, sa strane nacrta također nekoliko linija, pa kaže ovo je čovjek, ovo je njegov život, ovo je njegova nada. Čovjek se nada, ostaće dugo, ostaće dugo, a ovo sa strane su, kaže, iskušenja. Pa ako ga ova crtica ne zabode, to jest ovo iskušenje, pogodit će ga neka druga i, znači, čovjek će svakako otići sa Dunjaluka. Ali ono što je pojenta iz ovih hadisa jeste činjenica da čovjek ima nadu dug život. Veoma rijetko razmišlja, možda ću ja sutra umrijeti. Zamislite kada bi mi svi razmišljali na način da doživljavamo da nam je današnji dan zadnji dan. Da li bi imali vremena za utakmice? Da li bi imali vremena za serije? Da li bi imali vremena za mnoge druge stvari besposlice? Ili bi, ako bi ovo zadnji dan na Dunjaluku, pa daj da danas nosim mahramu, daj da danas e, klanjam, daj da danas malo učim Kur'an, daj da malo zikrim, daj da tražim halala od nekoga koga sam uvrijedio, daj da se pokajim i tako dalje a u stvarnosti to jeste naš život. Ko nam može garantovati da ćemo sutrašnji dan doživjeti? Pa insan znači treba e, da pokuša, da pokuša da život na Dunjalku doživljava na način možda ću sutra umrijeti. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullahi Alihi <clears throat> citirao je hadis 579. hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Boži poslanik kazao mnogo spominjite smrt, onu koja prekida sve vaše užitke i naslade, e, naslađivanja. Ekfiru min zikri hadim lezat. Veoma često smrt spominjite. Smrt koja će prekinuti vaše dunjalučke užitke. Subhanallah il avim. posla, šta mi često spominjemo? Spominjemo mobitele, spominjemo auta, spominjemo nekretnine, spominjemo filmove, spominjemo igrače, spominjemo mnogo toga. Allah poslani kaže Ekfiru min zikri hadi Često spominjite smrt koja će prekinuti vaše dunjalučko uživanje. Često napominjite jedni drugi, jedni drugima spominjite brate, Vidim da te nema u džamiji, sestro, vidim da se ne ponašaš kako bi trebala, sjeti se da ćeš umrijeti, dunjalu će otići, brate, vidim da varaš, da petljaš, da kradeš, da činiš nepravdu ljudima, sjeti se da ćeš umrijeti, svi ćemo otići, koja dobra djela i loša ćeš sa sobom ponijeti u kabur. Ektiru min zikri, hedi min lezat. Često se smrti prisjetite i često smrt spominjite. Vidjet ćemo u drugom kontekstu, u drugim hadisima da Allah poslanik ali se letu selam preporučio je maksuz, maksuz da insan ode da posjeti kaburove. Vidjet ćemo poslije šta je razlog. Kaže Allah poslanik, zaista vas posjeta kaburovima posjeća na ahiret. Dođeš na mezarluke, stotine i ljudi zakopano. Pa počneš čitati imena i prezimena tvoj prijatelj, tvoj ahbab, tvoj rođak, ovaj stari od tebe, ovaj mlađi, ovaj umro u 30. godini, onaj u 40. Pa te to počne, pa te to počne asocirati, razmišljaš, možda sam i ja mogao već da budem u zemlji, jesam li spreman, nisam, kako ću biti proživljen, kako ću otići i tako dalje. <clears throat> Pa znači ovo je jedan također veliki hadis da Allah poslani kaže mnogo spominjite smrt, onu koja prekida sve naslade dunjalučka uživanja. <clears throat> Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi <clears throat> citirao je jedan hadis oko čije radostunost postoji malo spornosti pa ćemo mi taj hadis i preskočiti. E, nakon toga imamo kratko, inša u današnjem ovom druženju još da kratko obradimo jedno novo poglavlje i time ćemo ako Bog da i, i završiti da nam e, Sljedeći put počnemo 68. E, poglavlja. 66. poglavlje pohvalnost posjećivanja mezarluka muškarcima i šta se izgovara tom prilikom. Kao da imam nevi, a opet Allah on najbolje iz nas smatra da je posjeta mezarlucima specifična samo za muškarce. Iako velika većina islamskih činjaka smatrala je pohvalnim i dopuštenim, dozvoljenim i muškarcima i ženama da posjećuju kaburove. Znači nema u tome nikakve smetnje. Vidjet ćemo da postoje mnogi argumenti koji direktno i indirektno ukazuju da nema smetnje da i žene posjećuju kaborove. Znači da čovjek i žena odu zajedno da posjete mezaristan, da posjete e, groblje, da posjete znači da bi uzeli pouku i da bi uzeli poruku. Pa nema ništa loše u tome osim ako bi zaista žena znala da to ne može podnijeti. E, E, znači zbog emocija i ne daj Bože da može doći do, e, do nečega što je šerijetom zabranjeno, tada ali da izbjegava. Ali generalno je pravilo da nema smetnje da i muškarci i žene posjećuju kaburove, da posjećuju mezaristane, da posjećuju greblja i da uzmu pouku i poruku iz svega toga. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam Kuntu ne an anzijaratil kuburi fezuruha o fi, fi rivajeti فمن أراد أن يزور القبر فليزوره فإنها تذكرنا بالآخرة Burida radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik ali se letu sam rekao bio sam vam zabranio da posjećujete mezarluke ali sada vam dozvoljavam da ih posjećujete. U drugoj verziji se kaže pa onaj ko želi da posjeti mezarluke neka ih posjeti jer oni nas posjećaju na ahiret. Allah poslanik u početku islama i ovo nam ukazuje da u islamu postoji nešto što se zove derogiranje. U početku Islama Boži poslanik je zabranio ljudima da posjećuju kaburove. Allah najbolje zna, ali generalno svi ummeti i prije muslimana i danas u ummetu mnogo problema ljudima dolazi od neispravnog razumijevanja mrtvog čovjeka i mejita u kaburu. Allah najbolje znaš zašto je bio razlog, zašto je Boži poslanik ljudima u početku Islama zabranjivao da posjećuju mezarluke, ali moguće da je jedan od razloga to što su ljudi jednostavno imali pogrešna ubjeđenja o mrtvima. I danas dan imate turbeta, imate ljude koji hodaju oko e, kaburova i čine dovu i klanjaju se ljudima koji su umrli. Što je svakako strogo, strogo zabranjeno islamu. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu ja sam vam bio zabranio da posjećujete kaburove mezarluke, mezaristane, grijeblja. Ali sada vam to dozvoljavam, posjetite ih. U predaji ovoj drugoj stoji, zaista vas e, posjeta kaburova posjeća na ahiret. Da čovjek dođe, da pogleda, da vidi koliko ljudi je prije njega otišlo, koliko je ljudi prije njega umrlo, nisu ponijeli sa sobom ništa. Samo dva metra kvadratna i to je to. Pa je znači od sunneta, pohvalno, lijepo, uvedite sebi, i ja sebi, i vi sebi u obavezu, u, u hajde da kažemo, u svoj životni neki plan, jednom mjesečno, jednom u dva mjeseca, jednom u tri mjeseca, jednom u pola godine, da maksuz odete kod mezarova, da maksuz odete na greblje, da odete na mezaristan i da sjednijete i da razgledate, da razmišljate. Jesam li ja spreman za onaj moment kada ću otići sa Dunjaluka? Šta ja nosim za ahiret? Šta sam pripremio svome gospodaru? I tako dalje. Pa znači, inšala biznila, nema smetnje i žene i muškarci da posjećuju e, mezaristane e, pod uvjetom da u njihovoj posjeti inšala nema nikakvih šerijatskih prekršaja. Nakon toga, e, kada je u pitanju posjeta žena ima uleme koja je smatrala da je zabrajno žena da posjećuju kaburove, ali imamo e, više hadisa. Imamo hadis koji odmah nakon toga spomenuo imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, da je Allah poslanik Alihi Salatu Veselam podučio Aišu šta će Aiša kazati prilikom posjeti kaburovima, meza, mezarlucima. Da je bilo zabranjeno ženama da posjećuju mezarluke, Allah poslanik rekao, Aisha, ne mogu te ja podučiti toj dovi. Kako ću te podučiti kad je vama zabranjeno? Allah poslanik je podučio Aishu dovi koju će kazati kada, kada čovjek dođe i posjeti mezaristan. Mi muslimani, znači, e, od sunneta je pohvalno i lijepo je kada čovjek prolazi pored kaburova ili kada dođe na kaburove da prouči dovu koji nas je podučio Allahu poslanik ali se wasalam, selam alaikum, alejkum diari minel inna inša Allah bikum lahikun kao selam alejkum e, skupinom mu'mina koji su preselili tu zakopani i mi ćemo se ako, ako Bog da vama uskoro e, pridružiti i mi ćemo sigurno otići sa Dunjalka. Pa vraćamo se ovom našem hadisu, Allah poslanik ali se letu selam podučio je Aishu radijallahu ta'ala anha da e, kako će e, doviti i koju će doukazivati kada bude posjećivala mezaristan. Isto tako poznat je onaj hadis kada Allah poslanik jedne prilike prolazio pored e, mezarja pa je vidio jednu ženu koja plaće pored mezara. Pa i Boži poslanik nije ukorio što je posjetila, već Boži poslanik joj je kazao strpi se, strpi se. Pa je ona rekla skloni se, znači nisi ti pogođen musibetom kojim sam ja pogođen. Pa kada su joj kazali onaj koji te savjetuo to je bio Boži poslanik ali sedam pa se žena postidila, otišla je Božijem poslaniku kao u želji da se jednostavno izvine, pa kaže Allah poslaniče, ja te nisam prepoznala da si ti taj koji im je davao savjet. Kaže Allah poslanik, onaj poznati hadis, doista je sabur i strpljenje, kod prvog udarca, onda kada mu sibe tek nastupi, tada je najbitnije se čovjek strpi. Ali nije Boži poslanik ovoj ženi kazao, a zašto ti posjećuješ mesarluke, znaš li da je to zabrajno? A Boži poslanik, ali se se nam, kada je vidio nekoga da čini nešto što je zabrajno, poznato je da Boži poslanik, ali se se nam, reagirao i govorio ljudima da to ne treba činiti. <clears throat> I zadnje poglavlje i nekoliko hadisa u ovom poglavlju, e, samo u nekoliko minuta, jedno lijepo poglavlje, pokuđenost priželjkivanja smrti zbog nedaće koja zadesi čovjeka, izuzev kada se čovjek boji iskušenja u vjeri. U našoj vjeri, vidjet ćemo shodno hadisima Božeg poslanika, ali se letu selam, pokuđeno je da čovjek priželjkuje smrt zbog musibeta i nedača koji su ga zadesili. Mi smo govorili i govorit ćemo više puta o tome e, čovjek kojeg je Allah subhanahu wa na dunjaluku iskuša mu sibetima i nedećama, prvo to je pokazatelj da Allah Žešanu voli tog insana. Jer dostojnoj hadise Allah poslani kaže kada Allah Žešanu zavoli nekog insana, stavi ga na iskušenje. Pa kada insan bude iskušan nedaćama i musibetima, treba da zna da je to pokazatelj da ga Allah voli. Druga stvar, musibeti su još na dunjaluku prilika da se čovjek oprosti grijesi. Allah poslanji kaže u vjerodostojnom hadisu, neće prestati musibeti, ne da će pogađati insana još na dunjaluku do te mjere da će on doći na nivo, da će doći na stepin, da će hodati po dunjaluku, a nema na njemu nikakvih grijeha. Pa je znači e, musibet i nedaće su putevi ka oprostu grijeha. Rekli smo prva stvar da je to pokazatelj da Allah nekoga voli. Druga stvar je to prilika da čovjeku budu oprošteni grijesi. Treća stvar, da se čovjeku povise deređe u džennetu. Allah poslani kaže u vjerovostom hadisu nekada uzvišeni Allah nekom robu propiše velike deređe u džennetu. Pa to on ne može stići svojim dijelima, jednostavno sporije. Ne radi mnogo ibadeta pa mu Allah dadne mu sibete na kojima će se on strpiti, pa će mu Allah zbog tog strpljenja povećati da reče u džennetu. Pa znači insan vjernik bez obzira kako da ga zadesi mu sibeti nedaća, treba da se strpi. Da li može, da li je ispravno kada bude težak mu sibeti nedaća, da čovjek kaže ja rab gospodaru da mi je da umrim. Ovo poglavlje znači tretira tu temu. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u 585. hadisu neka niko od vas ne priželjkuje smrt, jer ako je dobročinitelj, možda će još više dobro urati, a ako je griješnik, možda će se pokati i zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Allaho poslanik postavlja, e, ajde kažemo, stvari racionalno, jednostavno. Kaže, nemojte priželjkivati smrt. Onog momenta kada odeš sa Dunjaluka, gotovo je. Nema više dobrih dijela. Pa kaže Allaho poslanik, ako je insan dobar, Samim tim ako nastavi još živjeti, povećat će svoja dobra djela. A ako bude loš, ima priliku da se popravi. Pa je zato, kaže, nelogično da čovjek priželjkuje smrt. Samom smrću, ako čovjek priželjkuje smrt, znači završaje se njegov dunjalučki život. Nimaš više mogućnosti da se povećaju tvoja dobra djela. Pa Allah poslanika ali se letu nam jednostavno pojašnjava. Nemojte priželjkivati smrt. Ako ste već dobri muslimani, Inšala, vi ćete u budućnosti još raditi dobrih dijela. Ako imate pri sebi loših navike, imate grijeha, pa možete se pokajati i na taj način zaslužiti Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i njegov oprost. <clears throat> U 586. hadisu, i to je zadnji hadis koji ćemo mi danas, ako Bog da, i citirati, hadis koji bilježi Buharija i Muslim, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik: "Neka niko od vas ni pošto ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga pogodi." A ako već mora, onda neka kaže Allahu, poživi me sve dok je život za mene bolji od smrti, a usmrti me kada smrt bude za mene bolja od života. Če Allah poslanik ali se datu selam u ovom hadisu daje nam smjernice, ako već insan bude pogođen nekim velikim usibetom, nedaćom boji se za sebe, boji se za svoju vjeru, strahuje, vidjeli smo imamo prva situacija da čovjek ne zna. Prvo zbog musibeta čovjek mogu mu se povećati deređe, mogu mu biti oprošteni grijesi, to može biti pokazatelj da insana uzvišeni Allah voli. Ali ako jednostavno čovjek bude zadesi ga veliki musibet, do te mjere da više ne može izdržati, insa ne zna šta je za njega hajr. Zato Boži poslanik ovdje podučava nas da e, pitanje smrti prepustimo našem gospodaru. Nešto slično istihari namazu. Kada želimo nešto da uradimo pa kažemo gospodaru mi te molimo da nam ti podariš ono što je hajr, a ti znaš šta je za nas hajr. Pa ovdje uziše e, Allah poslanik ali se letu selam podučava nas kako ćemo se ponašati. Prva stvar, nemojte priželjkivati smrt. Nemojte tražiti smrt zbog nusibeta i nedreće koja vas zadesi. Ali ako već morate, onda recite sljedeći. Gospodaru moj, ako je meni život bolji od smrti, podari mi život. Ako mi je smrt bolja od života, podari mi smrt da ipak to pitanje prepustimo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se učvrsti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente stagfiruke, wa etubu ilaik.